bakotxak be sekretia bat du. Ben kuxelia. zerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bona, barkatuko non zuen? Zinema zitzegiten hastu mara izan. Ingelz ez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da,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 Ongi etorriak eh? kulturaren eh, hitzordu honetara, kultura izpide hartzen dugun hitzordu honetara. Gaurkoan gomita berezi bat dugu gurekin estudioan, Javier Moguruzak bere amabosgarren bakarkako lana aurkeztuko baitigu. Leio bat eh, zabalik eta gehiago luzatu gabe hemen dugunez, kantu batekin hasi eta berehala agurtuko dugu. Kaliak ez jabea ere gorpu da Poliziaren izaen azpian hartaz geratzen da zararik muguruza, zer moduz? Ba, hola, oro korrean esan da, nahi kongi, nahi kongi. Lanpetua, disko aurkezten eta... Azkenean, bueno, e, obraren defentsa desberdina dira, ez? Elkarrizketan ikusten nahi zela diskoa defendatzen, zuzenean ere bai, zuzeneko defentsa da, eta alderdi desberdina ditu, e, defentsa horrek, baina nik dena ditut e, gustoko. Leio bat e, zabalik du izena zure azkenen golanak amabos garrenak eh, erraz esaten da, ez da? Bai, erraz esaten da, e, gero egiteko burutzeko orduan ez da in erraz egiten. E, azte mali manai zerrepaso ematen nire musika bizitzari eta kontuatzen naiz beti egon naizela, ez musikaren inguruan, ordon amabos disko bakarlari gisa, bakarlari edo, baina hor daude mekanizien, hor daude umentzako lanak, hor daude Jose Riperoenak, bueno, beste gauza askoren artean, ez? Denak ordeak dituzu etxean, modu berezi batean, bai, ez? Ba, hini guzti dut izango ditu dela etxean, oraintze, oraintze bertan errapatu nauzu, ze ez dakit, adibidez, e, les mekanizien zen lehenengo diskoa viniloan bakarrikatea zen, eta kasetean beste garaia ziren eta hori badaukaz seguro biniloan. Eta gainerakoak, bai, gehienak seguro baietz. Gero gertatzen da karu umentzako diskoak eta zure inguruko jendeak eta berantiar direnak, bueno, berantiar beste gari batean izan dituztenak, seme alabak eta hola, pues, inguruan baditxut batzuk orain edo, bueno, nipaina ba, pizka gazteagoak eta horiek egumeak ekarri eta oparitzen diet, e, jaja edo nire gorputza edo oraingoa, bueno, iaz argitaratu genuen ah, harriaren iztegia, eta batzutan ba, faltan egoten naiz. Mm-hmm. Javier, eh, aipatu duzu, diskoaren eh, defentsan eta bazabiltzala, elkarrezketa, zelkarrezketa, eh, irakorriala izan dudanez, azken lan honekin, eh, konforgune batetik, eh, atera nahi izan duzu, apustu bat izan da? Bai, apustutik badu, ongi zaudenean, zu balima zaude hemen irratian adibidez, eta gustora eta hori alako batean egin balima duzu aldaketa handi bat, seguro horrek sortarazten dizula, bueno, ez dakit bildurra, baina zalantzak eta bertigo puntu bat, eta bar, orduan alde hortatik e, apustu ere bada, apustu egin beharra, ez? Baina beste hainbat elkarrizketatan aipatu duen bezala, nik uste egilaren egileari, kulturgileari dagokiola jarrera hori, ez? E, galderak etengabe egin beharra, planteatzeko beharra, gauza berria planteatzeko beharra, esperimentatzeko ere bai, eta hola ulertuta nire lanbidea, ba, konklusio horretara legatu nintzen, egin beharra neukala. Azken batean, konforgunea agian izan daiteke alde ezkor bat, gainditu beharreko e, etapa bat? Horein dela gutxi, Kataluniari bilinaiz, eta e, egunkari indartxu bateko kasetaria galdetu zidan, e, baina, bueno, hau, hau nola ulertzen da, eh? bizitza oso ematen dugu, ja, bera ere adin bateko bat, bizitza oso ematen dugu konforgune horren atzetik, eta izten garenean hortik atera behar. <laughs> Bagoaz. eta saiatu nintzen azaltzen, e, pertsonak ez garela, gizakiok ez garela, guk nahi bezain, nola esan, simpleak edo ulertzen erresak. Eta izaten ditugula ambivalentzia deitzen diote psikologoek eta e, askotan kontra esankorra gara, adibidez. Batetik e, konfortak badu bere alderdiona dudik gabe, eta beste aldetikan izan daiteke arriskutsu xamarra, ze hor geldi zaitezke oso eroso eta askotan ipatu duen bezala tonetian aiakekin, hemen aurkeztu nuen, orain dela bi urte, Eta azaltzen nuen bezala oso gustoran egon, ez? Jazz kuartet eta oso dotorea zen egiten genuen, eta benetan gustora eta eroso nengoen. Baina hori ezin duzu, ez dakit nola esan, ez? Hortan gelditu eta hori errepikatu besterik gabe. Mhm. Nere kasua meintzatez, eta orduan beste territorio batzuetara jo behar izan nuen. Beste territorio bat, baina baduena, betiren oski zure esentzia, izenburua ez da ...kasolitate bat edo bai? Zuretzatere leio bat zabalik izan da, aldaketa urratxau? Mm, bueno, baliteke, nik e, nire zaiakera azken, bueno, aspaldi hontan, izaten ari da beti leio bat zabalik ustea, ez da? Eh, badakite amildegiak asko erakartzen gaituela, eta musikari gisa ere ezuk egiten baldin baduzu lan bat amildegitik, amildegitik edo iluntasunetik nahi baduzu. Urbil dagoena hori izango duzu publiko zabal bat. Mm. baiet, baietz. Hor bada publiko bat, hau mila aldeiz konprobatu dut, ez? Kantu triste batek, ra, erakarri egiten du. Eta testua triste baldin bada, askoz puntu gehiago dituzu e, publiko batengana beintzat e, eh, iristeko. Baina nire apustua bestelako izan da azken bolada luze, da honeko luze hontan izan da leio bat irekitzea eta nik uste dut nahiko karga dara magula, bestela ere, eta karga gehiago ez eranztea, ez Gero, bueno, beste ambivalentzia, beste kontrasan txiki bat daukat. Disko honetan testuak ez dira oso laiak, baina bueno. <laughs> En fin. Baduzu kontra esanak izeneko kantu bat ere. Kantu, kantu gaizto bai. <laughs> Kontra esanak dira Bizitza beata maitaitza zu maita Zure kontra Asfalto kume petoa naiz Baina mendiko arropa Jantzen dut zebesteri Korrikan beti noa dortzalez Baina lagunekin Gaztelaniaz No te jodez fuerza contra Gitarra elektrikoa hartu duzu lagun Ander Mujikarekin batera e, ibilizara, bera e, okerrez bonaiz napoka irian e, aritu izan da, besteak e, beste nola, nola utatzen duzu norekin e, lan egin edo eskaerak izaten dituzu alderantziz? Bueno, hori izaten dira niretzat bi puntu nagusi, ez? Bi ardatz. Batetik eh, bilatzen ditut musikari intuitiboak, intuizio handikoak. Hori nola antzematen dudan, ba ez dakiz, zehazki, hor nik ere izango dut intuizio puntutxo bat edo, baina nik hori berezi egiten dut. Radar berezi baten bidez edo, ni badakit musikari zen handiko musikaria den edo ez, zerbait zumatzen dut. Eta gero bestetik interesatzen zaidana jakina da giro konkretu baterako e, musikari mota eh, esate bateako disko hontan nik banekien nahi nuela batetik gitarra gogorseago batzuk edo lakarrago batzuk edo ezain atseginak eta ingoxuak goxuak eskaini batetik hori eta bestetik banekien elektronikaren erabilera nahi nuela gehitu, ezta? da? e, elektronika berezi bat, e, karasueño, jabi karasueño delako horrek ematen altzidana. Alegia, ez oso ikusgarria, ez eh, leku guztiak betetzen zituna, baizik eta zerbait eh, iradoki egiten zuena. Uh mhm. -huh. Modu horretara landuta eta jorratua. Beraz, azken batean, kimika bukateare, elkarlan bat sortu alizateko ezinbestekoa da, eta zurekin batera, e, e hainbat e, jende aritu dira, ez? E, ba, diskoa garatzerako momentuan, bai musikari bezala, doa hotxa jartzen, idazle bezala, do letra egile e, bezala ele bai, batzuk aipatuko ditut, denak ez esateagatik, ba, e, Arkaitzkano, Jose Luis Padron, Angel Erro, aski ezagunak direnak e, hemen inguruan, Eh, adibidez, hitzak lantzeko zuk ideia bat botatzen diezu? Bide desberdinak eh, erabiltzen ditut. E, denak dira gehien gehienak dira espaldiko kolaboratzaileak eta lagunak. Inak irazu, lur deseina derra, e, arkaizkan hori dira espaldiko kolaboratzaileak, padron, eta hoiekin ba, ze zango dizut, e, batzuekin izaten da zerbait proposatzea, beste batzuekin alferrik da, <laughs> zer nahi proposatuta ere beraiek nahi duten egingo dute eta bueno, e, bakoitza idazle bakoitza poeta bakoitza mundu bada, ez? Eta orduan egin behar dena da laketu, egokitu eta saiat karranean, bueno, alik eta oberen ibiltzen, ez da? Ez dakit, nahi baduzu kasu konkretoren bat esango nizuke, baina bakoitza da mundu bat. Bai, dudarik eh, gabe, aurkezpenetan zabiltza, hainbat kontzertu e, eh, eskenitu, eskenitu zu jada, gaur e, bergaran izan entzara, bai. eta bihar zure etxean, irunen. Ba, bai, bai, gainera gure etxetiko zogur bileun metrora. <laughs> Ze justo Eliza ondoan bizi gara, eta hor, bueno, Eliza enbeste aldean da bai. museo erromatarra, oiasu museoa, eta antze izango gara, oso leku bildua da, nik oso gustoko dut, ze ez daki sartzen da, jende gutxi sartzen da, egun da, hogei, egun da berrogei lagun, baina oso bildua da espazioa, hortze duzu jendea, bestaletik etxean zaude eta aurpegi asko ezagunak dira, eta horrek badu alderdiona eta ez ze urduritu egiten zara pizkat, edo, bueno, baina kontzertu berezi izango da dudari gabe berezia e, etxean delako biztan dazuk, nahiago izaten bai. duzu horraipatu duzu ez, e, ba, justu Oiaso Museoko e, lokal horretan hortxe dagola, ez, e, jendea parez pare, bai. E, zure musika estiloarekin bat egiten du, e, hartu eman horrek publikoarekin? Ba, erabat, erabat. E, zergatik, ba, nik bilatzen dudalako e, komunikazio modu bat oso zuzena, hau behin baino gehiagotan aipatu dut, ez? E, entzuleak banan-banan aintzat hartzen dituena, ez da? Mhm. Nere abesteko modua interpretatzeko la melarrira belarrira xuxurlatuz banitz bezala, iaia, ba, banan-banan hartu beharra dauka nik bizitu ditut e, sentsazio desberdin horiek, ez? E, talde batean jo eta izan jendetza bat eta hor jendetzari eskaintzen diozu, ez banan banan bakoitzari. Da zaila esplikatzen behar bada, baina eta nire kasuan ere kantari bezala abestu izan dut. Bueno, e, gaur bertan bergaran gaude auditorio batean eta ez da sentsazio bere izango. Ez dut esan nahi gaizki joango denik edo funtzionatiko ez ni <laughs> komunikazioa, baina desberdina izango da. Behar irunen izango da hortze zaude, ez? Hortze duzu publikoa eta normalean zeo zer berezia sortzen da. Esperintziak kontatuko nizkizuke, e, eh, amaika, ez? E, jambori batean adibidez, e, eh, Barcelonako jambori mitikoan, hor zeo zer berezia sortzen da. Baldin bazaude, ja, Barcelona sari garela, eta gaia nahiko, fin, modan dugula. Bai. Bueno, modan ez da hitza. Pilpilean. Ez pilpilean. Ba, pilpilean hobeto bai. Ba, auditorin adibidez abestu izan dudanean, ba, ondo joan da, baina distantziak bestelakoa dira. Javier Muguruza leio bat zabalik, e, eh, urrengoa zabaltzen ari zara, alegia zuk lan bat bukatzean urrengoa duzu buruan, edo pausa bat hartzen duzu. Mm. Edo zure burua gian ez da inoiz gelditzen. Bueno, gure joera izaten da, hemen askotara abeltzen dugu hori, ez? Beti aitzina eta beti aurrera eta aitzinera eta gelditu abeta, nire bitzen zait gelditu beharra daukagula. Gelditu beharra da hola, eta... Aliberean, esango dizut, beti ere baduzula horre eh, antena bat edo apunte batzuk edo zeo zer ikusi ezkero kontuan hartzen duzu. Hori ere. Baina momentu enten nago buru belarri nago disko berriaren defentzan. Gero baditxut beste gauzatxo batzuk eta hola baina esan nahi dut zentratuta nago hortan. Gero etorriko da beste fase batean, inbeste kontzertu ez dira egongo, eta sartuko naiz gehiago gogo eta prozesuan non dijo, Eh, mendikan jarraitu, aldaketa batzuk e, egin, baina etorriko da. Biharko kontzertuan Ander Mujikarekin izan entzara? Bai, gero, eh, eramaten dut e, sampler bat, Lupita ditzen diot. Lupita? Bueno, Lupita da, <laughs> kariñoso, bai, ze, hasiera batean e, bildur pixkat ematen zidan, ze, ez dute esperientziarik samplerrekin eta hola, eta orduan, Lupita deitu eta, bueno, a ber, Lupita, hemen zaiatuko naiz, tak. <laughs> hemen utxe egin dut, bueno, berriro, Lupita, tak. Eta hola lortu dut, konfiantza horri esker lortu dute bildurrak usatzea, eta momentu enten ja hau lasai samplerrarekin. Uh Lupita, azken finean da, kara lana, mhm. baina eramanda bai. samplerratera, ez dena, eh? Baina funtsezkoena edo hori eraman dugu samplerretara, eta horre eh, nik disparatu egiten ditut, sampler eh, kontzertuan zehar, eta dago Ander mugikaren lan zoragarria gitarretan, gitarrekin, claro. Beraz, Javier Muguruza bihar larumatarekin e, eh, irunen, oiaso erromatar museoan, e, leio bat zabalik, azkenengo lana orkesten eta defendatzen mil esker e, gurera etortzeagatik, tarte bat hartzeagatik, eta ba ez dakit urrengora arte, nahi duzun arte ba, placer bat beti bezala eta goroentzeiak eman, maiari, nire partetik. Mango izkiogu. <laughs> Agur. Etzait gustatzen poesia. iruzur egitxe duelako. Aipatu dugun kontzertua larun batarekin beraz arratsaleko zazpietan eh? izanen da, ba, esan dugun tokian, eh? irungo oiaso erromatarre museoan eta sartzeak han bertan ere erosten aldituzue. Gure partetik hause izan da gaurko kulturaren leioa nola baita esatearen Ba, laster arte, elduden astelenean itzuliko da, noski maia muroa galanki da, ongizan. izan. Ezaten du da berriak lore egin zinen Etzait gustatzen poesia Iruzu egiten duelako Esaten du neskak larroxa direla sky etzai gustatzen poesia Ez inakitzez mozorrotzen dituelako Etzait gustatzen poesia ezinak itzez mozorrotzen dituelako. Bakotxak desekretia badu. Bekusenia. Ba, Ozan zerkia egin gertzen du biztan da, eh? Bona, barkatuko eh? Zinema zitzegiten ingelsez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Benan helburua ez da izaita bost, klon, klon edo bost dantzari zinez perfektuak behar. Bada hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur alea.